باب قسم الزكوات باب تقسيم الزكوات وزكوات الأموال الظاهرة مصروفة إلى الإمام العادل ليصرفها في مستحقها میگه زكاة اموال ظاهري اموال ظاهري عبارة از مواشي انعام عبارة از زروع كشاورزي عبارة از ثمرها و از معادن اینا رو میگن اموال ظاهره اینو در فقه منهجی خودش اونجا در پارقی توضیح داده هم اموال ظاهره رو توضیح داده هم هم اموال باطنه پس میگه زکات اموال ظاهره به امام عادل داده میشند شوافه میگن اگر امام عادل نبود خودش اونو چکار میکنه تقسیم میکنه تا اونا رو مصرف بکنه امام عادل بر مستحقین زکات والاموال الباطنه والأموال الباطنة نه والاموال الباطنه چون حرف عطف بهمون زكوات زکوات برمیگرده پس الاموال الظاهره مصروفه الى الامام العادل بعد حرف عطف والاموال الباطنه يتولى اربابها صرف زكاتها في مستحقها اما اموال باطني يعني اه، دو نقد دينار و درهم روز تجاری و همچنین گنجینه میگه اینا رو خود صاحبشون بر عهده میگیره ز... تقسیم زکاتشون رو در مستحقینش در این مورد میگه به امام نمیده و امام هم حق نداره ازش این اموال باطنه رو ازش کار کنه چون خودش تر و اینا مسائل وهم المذكورون في كتاب الله تعالى ومستحقين هم در كتاب الله تعالى عند ذكر ذکر عند من اهل السهمان الثمانية از اون اهل سهمهای هشتگانه بقوله تعالى كريم آية این انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل این هشت گروه پس اموال ظاهری و باطنی و خلاصه در این هشت گروه تقسیم میشن در کدوم یک ابتدا الفقراء ابتدا کیه و هم الذين لا شيء لهم فقیر میگه اون کسی رو میگن که هیچی نداره فقیر اونی رو میگن که چیزی نداره. اصحاء کانو او زمنا چه سالم باشه چیز زمینگیر باشه نتونه کسب بکنه افتاده باشه یدفع الیهم من سهمهم منها ما یخرجون به من اسم الفقراء الى ادنا مراتب الاغنیا داده میشه یا میده به اونها از سهمشون به اندازه ای که از اسم فقیر بودن خارج بشن به کمترین مرتبه غنی به کمترین مرتبه غنی پس گروه اول غنی فقیر بود اون بود که چیزی نداشت و المساکین هم الذین لهم مال اینجا یک نقطه هست دقتش کنه اینجا نوشته هم الذین لهم مالا یکفیهم اینجا بعد اینجوری میشین می نوشت هم الذین لهم مالا یکفیهم یعنی ما رو جدا می نوشت لا یکفیهم رو جدا می نوشت ولی مالا رو با هم نوشته که مالا خونده میشه یک فیهم رو جدا که یک انسانی گیج میشه توی پس درستش اینه و هم الذین لهم مالا فیهم مسکین اون کسانی هستن برای اونها هست آنچه که لا فیهم براشون کافی نیست یعنی داره ولی خرجش از دخلش فراتره حقوق یک میلیون مثلا میگیره ولی خرجش دو میلیونه اینو میگن مسکین سائلین کانو او متعففین این مسکینه چه بره گدایی بکنه چه متعفف باشه اصلا نره نپرسه ها انسان متعففی باشه تو خونش نشسته از کسی گدایی هم نمیکنه میگه بش میدن فیدفع جز مساکینه فیدفع الیه من سهمهم منها ما یزول بهی انهم اسم المسکنه بهشون میده از سهم مساکین آنچه اسم مسکین بودن ازش از بین بره گروه سوم و العاملین علیها عاملین هستن اونایی که تعیین شدن از طرف حکومت میرن زکاتو و جمعآوری میکنن و هم المتولون جبایتها و تفریقتها اونایی هستن که سرپ... تحویل گرفتن یا سرپرستن جمع کردن و پخش کردن زکات رو فیدفع الیهم منها قدر اجور امثالهم پس میده بشون به اندازه مزد امثالشون بقیه چقدر بهشون داده میشه یا در روزایی که جمعواری کنند مزدشون چقدر هست به اون اندازه بشون میده به اندازه مزدشون گروه بعدی والمؤلفه قلوبهم گروه بعدی والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب قلوبهم گروه بعدی مؤلفة قلوب هستند وهم الذين في تألفهم بها قوة للمسلمين وإضعاف للمشركين مؤلفة قلوب اونایی هستند كدر ألفة الفت اونها مسلمانان قوی میشوند و مشرکین ضعیف اگر الفت اونا به دست بیاد اگر دلشون به سمت مسلمین بشه به دست بیاد قوتی برای مسلمین میشن و ضعفی برای مشرکی فیدفعو الیهم من سهمهم منها ما یکون به تعلفهم میگه پرداخت میکنه به اینها از سهم خودشون از سهم خودشون به اندازه ای که الفتشون به دست بیاد و فی رقابی گروه بعدی در برده هست و هم المکاتبون و همون مکاتبه ها هستند مکاتبون برده رو میگن که سیدش قرارداد آزادی گذاشته و بهش داره پول میده بهش داره طبق قرارداد چیزی میده فیدفعو الیهم من سهمهم منها قدر ما یعتقون میگه به مکاتبون میده از سهمشون به اندازه که بتونن با اون آزاد بشند با اون چه بشند؟ آزاد بشن والغارمین گروه بعدی بدهکارها هستن اونایی که برگردنشون بدهی هست و هم المدینون فیدفع الیهم من سهمهم قدر دیونهم غارمین اونایی هست که برشون دین هست بشون میده به اندازه ای که دینشون برداشته بشه فاذا فاذا ادانوا في مصالح العامه اعطوا مع الغنى والفقر و این دانو في مصالح انفسهم لم يعطوا الا مع الفقر خب اینا دو حالت دارن اگر شخص اومده بدهکار شده به خاطر مسلحت های عمومی مثلا دو قبیله با هم درگیر بودند، آقا اومده برای صلح بینشون از جیب خودش خرج کرده و اینا رو چکار کرده صلح داده میگه اگر به خاطر مسلحت عمومی بدهکار شده حتی اگر غنی باشه دادن به این چیه جائزه اگه فقیر هم باشه که خب صد درصد اما اگر شخص دیندار شده به خاطر مسلحت شخصیش آ چیزی خریده خلاصه کاری شخصی کرده اینجا دیگه به شرطی بهش داده میشه که فقیر باشه به شرطی که و فی سبیل الله گروه بعدی که زکات به اونا تعلق میگیره در راه خداست و هم الغزات وولاة جنگجویان هستند فیدفع الیهم من سهمهم ما الغنا والفقر ما يستقلون به فی جهادهم بشون میده از سهمشون چه غنی باشن چه فقیر به اندازه که مستقل باشن در جهادشون وابن السبيل وهو المسافر الذي لم يجد نفقة سفره وسواء سافر من بلده أو غير بلده فیدفع الیه من سهمه قدر نفقتي ابن سبیل اون مسافری است که نفقه سفرش رو نداره خرج سفرش رو نداره برابر که از بلدش یا غیر بلدش سفر کرده باشه به اندازه خرج سفرش اونو زکات میدند حالا چه نیت سفر رو کرده چه در سفر میگند اومده در فقه منجی فاذا وجدت هذه الاسناف الثمانية قسمت الزكاة على ثمانية أسهم متساوية وصرف كل سهم منها في أهله میگه اگر یافت شدن هر هشت سنف تمام این هشت گروهی که ذکر شدن اونجا بودن هم مجاهد بود هم فلان بود هم هر هشت گروه میگه اون موقع اموال زکات به هشت گروه تقسیم میشند به شکل هشت گروه هشت سهم مساوی تقسیم میشن و هر سهمی در اهل خودش تقسیم میشه داده میشه فان فضل عن کفایتهم رد على باقی السهام اگر اضافه شد از کفایتشون مثلا ابن سبیل ها رو همه رو دادن به اون اندازه خرج سفرشون مسافر رو به اندازه خرج سفرشون همه رو دادن اضافه اومد این موقع میگه بر باقی سهم ها باز بازگردونده میشه به فقرا و بقیه و این عدم بعض الاسنافی قسم على یا يا وإن عدم بعض الأصناف قسم على الأصناف الموجودة في بلد المالي. اگر بعضی از اصناف نبودند مثلا در اون منطقه مجاهد نبود مثلا بدهکار نبود مثلا مسافر نبود گروهی نبود خلاصه میگه بر همون اصنافی که در اون منطقه‌ای که مال جمعه مال زکات مال اوناست بر هموناتی میشه تقسیم میشه پس اگر بعضی از اصناف نبودن تقسیم میشه بر اصنافی که بر اون گروه هایی که موجودن در اون ای که مال هست ولا ينقل سهام من ادم منهم الا سهم سبیل الله و نقل نمیشه سهم به خاطر نبود سنف مگر سهم سبیل الله اون نقل میشه به جاهای دیگه ولی فا این عدم خب نقل نمیشه بله فإن أدم جميع الأصناف في بلد المال نقلت إلى أقرب البلاد إليه أجر جميع أصناف نبودان إنجا نقل ناقل به نزدیکترین منطقة نقل ناقل مش بشي نزكترين ولا يجوز أن يصرف مال الزكاة في أهل الفيء جائز نیست که مال زکوی مال زکات در اهل فی تقسیم بشه ها که در دو آیه اونجا اومده ولا فرق ب... فرق رب المال زکاته لم يجزه الا ان ينوي عند الدفع انها زکات. اگر خود صاحب مال تقسیم کرد زکاتش رو جایز نیست یا لم یجزهی یا کفایت نمی کند مگر اینکه نیت بکنه زمانی که زکاتش رو میپردازه یعنی به نیت زکات اونو بده اما اگر نیت نکرده بود دیگه درست نیست باید دوباره بده پس درست نیست تفصیلاتش بمانه و اذا فرقه لامام اجزاته بغیر نیه اما اگر امام اونو تقسیم کرد كافية بدون النيات وإذا كان الفقير غارما لم يجمع له من زكاة واحدة بين سهم فقر وغرم يعني لم يجمع له من زكاة واحدة بين سهم فقر وغرم وأعطي بأحد السهمين وجاز أن يعطي بالسبب الآخر من زكاة أخرى میگه زمان كفقير غارم هم بود بدهکار هم بود دیگه جمع کرده نمیشه براش از زکات واحد بین دو سهم فقر و غر هم از زاویه فقر بهش بدن هم از زاویه بدهکاری و داده میشه به احد سهمین، به یکی از اون دو سهم و جایز هست که داده بشه با سببهای دیگر با سببهای از زکات دیگری مثلا اگر هم فقیر بود هم عامل بود هم چیکار کرده بود جماور کرده بود اینجا فرق میکنه والمأخوذ من المعادن والركاز وأعشار الزروع والثمار زکات تصرف مع زکات الفطر مصرف الزكاة اونچه که گرفته میشه از معادن از گنجینه از عشر زروع و ثمره ها آ، عشرش یا نصف عشرش فرقی نمیکنه میگه اینا زکاتی هستند مصرف میشن همراه با زکات فطر چه جاهایی در مصرف زکات در مصرف زکات مصرفشون یک جاییه سنفشون یه جاست بله بابو من لا تحل له الزکاتو باب افرادی که زکات برای اونا حلال نیست آقا نمیشه به اونا زکات داد لا تحل الزکات لذوی القربه من بنی هاشم و بنی المطلب حلال نیست زکات برای ذوی القربه از بنی هاشم و بنی المطلب و تحل لغیرهم من قریش و حلال هست برای بقیه قریشی ها ولی این که آیت تا امروز واقعا این نسب ها باقی موندن یا نه اینا روشون چه هست جای بحث است که مشتهدین روی اینا نظر بدند ولا يدفو الى عبد پس زکات برای بنی هاشم و بنی مطلب جایز نبوده ولی بعضی فقها فقها نظریات قشنگی دارند در این موارد احناف و دیگر فقه ولا يدفو الى عبد ولا الى ام ولد ما كان على الرق و زکات داده نمیشه یا حلال نیست زکات برای برده و برای ام ولد مادامی که بر رق بر بردگی باشند ولا او ان یدفع الى کافر ولا مرتد یا ولا و بله و درست نیست جایز نیست حلال نیست که زکات به کافر و مرتد داده بشه البته اون بحث مؤلفت قلوب داستانش متفاوته ولا يدفع من مال والد الى ولده و همچنین جائز نیست که زکات داده بشه از مال پدر به فرزند ولا الى والد من مال ولده و همچنین جایز نیست که زکات داده بشه به پدر از مال فرزند ولا الى زوجة من مال زوج و جائز نیست میگه زکات داده بشه به زن از مال شوهر الا لذی غرم من سهم الغارمین مگر از راه های دیگه یعنی به عنوان مسکین بودن و فقیر بودن نمیشه به اینها از مال اینا که نام برده شد تو این خط داده بشه ولی اگر مثلا از راه های دیگه میشه داد مثلا اگر پدر بدهکار بود شوهر بده زن از راه بدهکاری میشه بهشون داد ولی از راه مسکین بودن و فقیر بودن نمیشه از, از دو راه اینجا فقط غرم آورده از راه فی سبیل الله مثلا بود یا غرم بود میشه بشون داد بله فرزند مثلا در مسافرت از خرج سفر مونده تو شهر اینجا دیگه میشه از مالش بش و افضل صرفها فی الاقارب نسبا و دارن افضل ترین جایی که زکات داده میشه به اونی هست که الهاز نسبی و خونه بش نزدیکه چون اینجا دیگه ثواب چند برابر میشه طبق حدیث نه و اذا بان دفعها الى غیر مستحق اعیدت زمانی که مشخص شده که زکات به غیر مستحق داده شده بازگردانده میشه متوجه شدید و من استغنا بعد فقر منع هر کسی که غنی شد بعد از فقر بعد دیگه ممنوع میشه از زکات دادن و من افتقر بعد غنی اعطیه هر کس بعد از پول دار شدن فقیر شد بهش زکات داده میشه دیگه ما کاری به ما قبلش نمیدونیم ها؟ و من ادعا فقرا قبل من، هر کس ادعای فقر کرد که فقیره پذیرفته میشه و من ادعا غرما کل فالبینه اما اگر ادعا کرد که آقا من شخص بدهکاری هستم اینجا دیگه بیینه بیاره باید دلیل بیاره این بود از زکات ام کتاب زکات به فضل خدا تموم شد الله متعال از خطاهای ما بگذارد